borishligim mani bir musulmonlik mo'minlik burchim bir sunnatni bajaraman deb niyat qilib kelgan siz azizlarni ham qadamiylarga alloh hasanatlar bitsin hamda bugungi bu kelgan kelinimiz ushbu xonadonga fayz olib keladigan baraka olib keladigan qadami qutlug' bo'ladigan kelinlardan bo'lishligini nasib qilsin bugun ikkita bir biriga begona bo'lgan bir biriga harom bo'lgan kishilar mo'min va mo'mina bir biri bilan halol bo'ldilar azizlar islomni qarang azizlar dinimizni shariatimizni go'zal alloh taoloni marhamatiki alloh taolo shunaqa bir insonlarni tabiatini shunday yaratgan ekanki muqallibal qulub qalblarni buruvchi ollohni o'zi o'sha birgina nikohni o'zi bilan bag'ishladingizmi qabul qildingizmi degan so'zni shu guvohlarni oldida aytib qo'yishlikni o'zi bilan bir biriga halol qilib qo'ydi alloh taolo mana shu o'zi katta bir marhamat bu birgina so'zni o'zi bilan shu oila tashkil bo'larkan mana shu bag'ishladim va qabul qildim degan so'zga sadoqat bilan yashashlikni alloh taolo kelin kuyovlarga nasib qilsin va yana birgina so'z bor mana shu birgina so'z bilan shunday muqaddas halol bo'lganlarni bir biriga harom qilib qo'yadi bu so'z taloqdir alloh hech qachon kuyov to'ramizni og'izlariga ushbu kalomni olib kelmasin bag'ishladim degan kelinimizni ushbu bag'ishlovlari shunday bir va'daki man sizni oilangizni o'zimni oilam deb qabul qilishlikka ota onangizni ota onam deb qabul qilishlikka butun umr sizga sadoqat butda turmoqlikka umr yo'ldosh bo'lishlikka sizni dushmanlaringizni dushman do'stlaringizni do'st sanamoqlikka sizga haqiqiy jufti halol bo'lishlikka o'zimni butun vujudimni hayotimni bag'ishladim degan ulkan bir va'dadir buni olloh eshitadi farishtalari eshitadi o'sha joyda turgan ikki tomonni guvohlari eshitadi nikohda odatda guvohni eng adnosini biz o'rgangan ekanmiz adnosi eng pastini ikkita erkak bo'lishi kerak ekan bitta lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam nikohda guvohlarni ko'paytiringlar dedi ko'pchilik oldida va'da qilsin ko'pchilik oldida bir birlariga bag'ishlov va qabul qilov bo'lgan marosimini o'tkazsin aqd qilinsin bog'lansin ko'pchilikni oldida shuning uchun qarangki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam man shahida fi aqdi nikah dedilar kim bir marta bitta nikohlanayotgan birodar musulmonni nikohiga guvohlik berib o'tirsa bir kun nafl ro'za tutgani savobini oladi dedilar tashnalik bilan qiyinchilik bilan mashaqqat bilan ro'za tutib oladigan savobni nikohga guvohlik berishlik bilan olarkan azizlar shuning uchun ham nikohda ko'pchilik bo'lmoqligi guvohlarni ko'paytirishligi va qizimiz bag'ishladim deyotganda o'zini tamomiyla bag'ishlayotganini yuksak bir qadam bosayotganini alloh nasib qilsa erta kech ona bo'lishligi bir ummatni ko'paytirishligi mana shu narsani hayoliga kelgizib shu sadoqat bilan bag'ishlash kerak mana shuni ayollar onalarimiz qizlariga tushuntirmoqlari kerak bo'larkan oddiygina bag'ishladim deyishlikda go'yoki turmushga chiqishlikni bir tartibiga o'xshatib qo'yilgan xolos aslida bu va'da shuning uchun ham nikohda birinchi bo'lib ayoldan so'raydi islomda nasroniylarda oldin erkakdan so'raydi qabul qildingmi deb keyin ayoldan so'raydi lekin islomda avval ayoldan so'raydi qizdan so'raydi u toki bag'ishladim demaguncha kuyov to'ra qabul qildim deyishga haqqi yo'q u bag'ishlash kerak yoki rizolik alomatini bildirish kerak albatta bag'ishladim yoki roziman deyishlikdan tashqari oyisha onamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan so'raganlaridek ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiz bola uyaladiku qiz bola roziman turmushga chiqqani degani uyaladi deganlarda rasulimiz alayhissalotu vassalam as sukutu alamati rido sukut ham rizoning alomati dedilar ya'ni sukut saqlab indamasdan turishlik ham o'zi asli alomati rizo rozilik alomati lekin biz so'rab qo'yamiz bag'ishlashligini yana ham qilib mana shu joyda bitta bid'at bor hozir so'zi kelganda aytishimiz kerak ichkarida turgan onalarimiz opalarimiz eshitsalar shoyatki keyingilarga shuni targ'ib qilsa bu bid'at birinchisida aytmagin ikkinchisida ham aytmagin uchinchisida ham aytmagin deydiganlari bor juda haligi bir rahmdilrog'i bo'lsa mayli uchinchisida aytgin deb o'rgatar ekanlar go'yoki birinchisida aytsa haligi shoshilib turganga nishona bo'lib qolar ekan zo'rg'a turgan ekan va hokazo gaplar aslida o'sha avvalida aytishligida oilani muhabbati ziyoda bo'lar ekan azizlar iliqlik paydo bo'lar ekan va ikrohni oldi olinar ekan ya'ni majburlaganga o'xshagan narsani oldi olinar ekan chunki qadib ikki uch tur so'rashligimizda majburlashga o'xshash narsa paydo bo'lib qolar ekan la ikraha fid din dinda majburlash yo'q xususan nikohda xususan nikohda majbur qilinmaydi agar noroziman man turmushga chiqmayman desa hech kim majbur qila olmaydi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan bir sahoba ayol bir sahoba qiz turib savol qilganlar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni otam bir sahobaga turmushga beryaptilar lekin men shunga turmushga chiqishga rozi emasman mana bir haqqi huquqim bormi muslima sifatida dedilar shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bor dedilar agar sen xohlamasang seni majbur qilib berishlikka haqqi yo'q dedi lekin otangni gapiga kirishliging yaxshiroq dedi bu ham odob bo'ldi bu ham yaxshi lekin majbur qilishlikka haqqi yo'q seni agar xohlamasang tegmaysan erga dedi haligi ayol aytdiki alhamdulillah ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam aslida men otam aytgan odamga tegishlikka roziman men bu savolni dugonalarim o'zini huquqini bilib qo'ysin deb so'radim dedilar demak majbur qilolmaydi ana endi bizni nikohlarda hech kim majbur qilmaydi lekin guvoh bo'lib qolyapmiz ba'zi nikohga borganda bir kuni beshtagacha so'rattirdi bir qiz kuyov bola o'rnidan turib ketayotgandi qo'lini ushlab o'tirib qoldim jahldirroq kuyov to'ra ekan o'rnidan turib ketadi yozga borgan edi qo'lini mahkam ushlab o'zingiz bosing o'tiring o'tiring deb ushlab qoldik shunaqa o'rgatishgan <clears throat> birinchisida aytma ikkinchisida aytma aytsang bu bo'ladi bu bo'ladi degan bidatni kirgizgan eng alam qiladigani ikki soat burun o'rtada o'yinga tushayotgan bo'ladi kuyov to'ra bilan hamma yoqda qilib qo'yib nikohga kelganda endi bidatni ushlab oladi shuning uchun bag'ishlashlik o'zi nima ekanligini qiz bolalarga o'rgatib bag'ishlayotganda o'zini oilasidan chiqib ketayotganini hatto qiz bola bag'ishlagandan keyin o'zini ota onasini iznidan tamomiyla chiqishligi tamom ota onani iznidan chiqib ketadi keyinchalik ota ona shu qizni turmushga bergandan keyin manga farzandlik burchini ado qilmadi mani oldimga kelmadi qaramadi degan davolarni qilishga haqqi yo'q chunki qiz bola bag'ishladimi endi erni izniki o'tdi endi ota onani emas endi qaynota qaynonani duosini olsin bag'ishladim deyotgan qiz oilani tashkil qilishlikka birinchi bo'lib izn beryapti ruxsat beryapti shuning uchun biz qiz boladan so'rayapmizki tayyormikin majbur qilmayaptimikin o'zini ixtiyori bilan bo'lyaptimikin deganimizda qiz bola bag'ishladim yoki roziman degandan keyingina biz kuyov to'radan qabul qildingizmi deb so'raymiz kuyov to'ra ham qabul qildim deydilar nimani qabul qilyapti o'zi nima degani bu qabul qildim degani butun umr sizni kılıp halol qilib Çünkü chunki butun umr niyati turmasa nikoh nikoh bo'lmaydi bizda mutaa muaqqat nikoh harom hazakam nikoh vaqtincha nikoh hajga berib borib kelishlik uchun qilinadigan nikoh odamlarni ko'z bo'yamatchilikka qiladigan nikohlar ko'payib ketdi mana shunaqa nikohlar shariatda harom muaqqat nikoh vaqtincha nikoh qilinilmaydi azizlar bo'lyaptiku hozir mahramingiz yo'q ekan hajga bormang mahramsiz borib bo'lmaydi desa bitta odamga nikoh qilib qo'yyapti nikoh qiluvchi domla ham gunohkor bo'lyapti qildirayotgan erkak ham ayol ham gunohkor bo'lyapti axir kimni aldayapti ollohdan aldaydimi mana shunaqa muaqqat nikoh vaqtincha nikoh qilishlik yo muta biror narsani ko'zlab nikoh qilishlik bu harom shariatda bu nikoh nikoh bo'lmaydi shuning uchun kuyov to'ra qabul qildim deyayotganda o'sha qizni butun umr o'ziga olayotganini umr mobaynida u qiz bilan o'ziga jufti halol bo'layotganini his qilib qabul qiladi va mana shu qabul qildim deyishligida va'da yotibdi ollohni oldida mana shu o'tirgan guvohlarni oldida va'da qilyapti sizni boqishligim dushmanlardan himoya qilishligim kasal bo'lsangiz davolashligim yedirishim kiyintirishim hamma narsalarni o'z zimmamga olib qabul qilyapman degan va'da yotibdi man sizni qabul qilyapdim deb turib ertaga ozgina fursat o'tgandan keyin kasal bo'lib qolsa otanikiga qaytarib olib borib qizingiz kasal bo'lib qoldi mana uni davolab olib borib qo'ying deyishlik mumkin emas shu uyga kelib kasal bo'ldi boqadi qaraydi davolatadi imkon qadar albatta endi qizni otasi tomosha qilib o'tirmaydi hech mahal u ham qo'ldan kelganini qiladi lekin vazifa mas'uliyat o'sha qabul qilgan erni zimmasida turadi juda ko'p bunaqa holatlar bo'lyapti qiz kasal bo'lsa darrov ota onasiniki olib kelib qo'yishlik dori darmon qimmat yoki xarxashaga toqati yo'q o'ylamaydiki shu qiz qiz bolalikdan birdan juvon bo'ldi birdan ayol bo'ldi o'zini jinsida o'zini tabiatida ham hayotida ham katta o'zgarish bo'ldi tabiiyki kasal bo'ladi nimjonlashadi ona bo'lishlikka tayyorlanyapti o'zidagi butun yaxshi narsalarni endi farzandga berishlikka tayyorlanyapti zaiflashyapti kasal bo'lishi tabiiy demak bunga ma'lum bir sabab o'sha erni ishtiroki haligi kasal bo'lganda darhol olib borib qo'yib buni davolab qo'ying deyishlik yaxshi emas azizlar durust ham emas erkak kishi qabul qildim dedimi buni o'zi davolatadi <clears throat> qabul qildim degan so'zni tagida boqib olaman degan so'z ham yotibdi boqaman degan lekin yana ming afsuslar bo'lsinki mana shu va'dani qilgan azizlarimiz belidagi belvoqlarini qattiqroq bog'lab turib aytishlikka to'g'ri kelib qolyaptiki hozir boshlarda katta katta qoplarni ko'tarib bozorma bozor yurgan onaxonlarimizni opaxonlarimizni ko'rganda taassuflanib ketyapmiz to'g'ri qiyinchilikdir azizlar to'g'ri buni tan olamiz qiyinchilikdir boshqadir lekin nima bo'lgan taqdirda ham ayol kishi alloh tomonidan bizga berilgan tuhfa hadoya ayol kishi o'zini iffatiga yarasha xizmatini qilsin tikuv pishiruv mana shunga o'xshash ishlar o'ziga yarasha bo'ladigan ishlar ayolning ayollik iffatiga xos bo'lgan vazifalarni bajarsin lekin boshida qop ko'tarib tamojniyni bojxonasidan qochib suvga tashlab chegarama chegara yug'urib yurishlik hech ham muslima ayolga xos ish emas mana shu narsalarni agar qabul qildim deyotgan birodarimiz yaxshi bilganda edi nimani qabul qilayotganini his qilganda edi o'sha qabul qildim deyishdan oldin tayyorlanib qo'yar edi ota bo'laman ertaga oila quraman buni boqiy olamanmi mahrini nima qilaman degan savollarni bermoqlik lozim bo'lardi qabul qildim deb qabul qilindi oila tashkil bo'ldi nikoh chiroylik bo'ldi allohni marhamati bilan xursandchiligimiz ustiga xursandchilik bitta musulmon oila ziyoda bo'ldi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam sunnati an sunnati falaysa minni deganlaridek nikoh bu mening sunnatim kim bundan yuz o'girsa u mening ummatim emas deganlariga muvofiq ummatligini bajo keltirdilar endi bu omonatni bu yuksak omonatni juda ham qadrlab ehtiyotlash kerak azizlarimizdan bu yerda turgan kattalarimizdan man uzr so'ragan holatda aytamanki zero bu narsani ikki uch joyda gapirishlikka qaror qilganmiz qo'rqib ketyapmiz azizlar nimadan qo'rqyapmiz avval mumkin men e'tibor qilmagan bo'lsam bilmadim lekin shu sizni xizmatingizni qilishni boshlaganda buyog'iga viloyatda azizlar diniy idoraga har kuni beshta o'nta odam taloq bilan murojaat qilib kelyapti sanab yozib adog'iga yetib bo'lmayapti qo'rqib ketyapman endi buni orasida qo'pol taloqlar hamin qadar bo'lyapti tagini surishtirib chiqsak kuyov to'rani chaqirib nimaga bunaqa qildingiz desa ha gap qaytarib yuboruvdi ovqatni bemaza qiladi onamga qattiq qarab qo'ydi undoq bo'ldi bundoq bo'ldi hey bu o'sha narsa uchun aqdni ya'ni nikohni bog'lovini yechib yuborish degani taloq degani bu yechib yuborish siz mandan chiqib xohlagan odam bilan yashang degan ma'noni beradi alloh saqlasin abg'adul halali ilallohi at-talaqu olloh ruxsat bergan olloh halol qilgan narsalarni ichida ollohni g'azabini keltiradigan halol bu taloq dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam taloq so'zini ishlatganda ollohni arshi larzaga keladi endi bu hur kunda men qo'pol ravishda aytyapman beshtadan bo'lgan taqdirda o'n kunda ellikta bo'lib bir oyda bir yuz ellikta taloq ishlatilyapti bu bitta diniy idoraga murojaat qilgan andijon viloyatidagi vakillikka bir yuz ellik marta arsh larzaga kelishini ayting azizlar bir yuz ellikta xonadonda demak tinchlik yo'qolgan bo'ladi bir oyda bir yuz ellikta xonadonda go'dak chinqirab yig'lagan bo'ladi bu narsa judayam oqibati yomonliklarga olib kelishi mumkin bo'lganligi uchun biz qo'rqib ketyapmiz shuning uchun mana bu to'ylarda imkoniyat bo'lganda o'sha jumalarga ham kelmas kelmasligi mumkin yoshlarimizni boshqa bo'lishi mumkin eshitib qo'ysinlar deb aytyapmizki azizlar bu narsaga juda hushyor bo'lmoqlik kerak qiz bola olloh tomonidan berilingan bir hadoya bir tuhfa ollohni omonati bir inson bir parcha go'shtni katta qilib ko'zini nurini berib qalbini mevasi borlig'ini berib sizga chiroyli qilib tarbiya qilib bir gulni tutib qo'ysa bunga munosib muomala qilmaslik bu musulmon erkakni ishi emas payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam xoyrukum xoyrukum li ahlihi va ana xoyrukum li ahli dedilar ravohi termiziy ya'ni rasulimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki mening ummatimni ya'ni siz ummatlarimni ichida eng yaxshilaringiz oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir men sizlarni yaxshilarman men oilamga yaxshi munosabatda bo'laman dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam oilalariga juda ham yaxshi muomalada bo'lgan ekanlar oysha onamiz aytadilarki rasulimiz alayhissalotu vassalam shunaqa odobli bo'lganlarki har bir narsada ayolda haqqini ado qilishlikka harakat qiladilar imomi kandahlaviy o'zini hayoti sahoba degan kitoblarida keltiradiki sahobalardan bir nechtalari oysha onamizni oldilariga rasulimiz alayhissalotu vassalam olamdan o'tib ketganlaridan keyin keldilar chaqirib aytdilarki ya ummul mo'minin eh mo'minlar onasi onamiz bo'lmish oyisha aytingchi eng birinchi savollari kayfa kana xulqu rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam xulqi odoblari qandoq edi dedilar va ikkinchi savoli rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan yashash davrida biror marta qattiq sizga ta'sir qilgan biror voqea bo'lsa aytib bersalar deb so'radilar shunda oysha onamiz bu savollardan avval yig'ladilar sarvari koinotni eslab ko'ziga yosh oldilar so'ngra aytdilarki kana xulquhul qur'on dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning muborak xulqlari qur'on edi dedilar qur'on nimani buyurgan bo'lsa shuni qilar edilar nimadan qaytargan bo'lsa shundan qaytar edilar endi meni hayotimda mutaassir bo'lganim ta'sirlanib ketgan voqeani sizlarga aytib beraman mayli hech kimga aytmagan edim dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalamda ayollari mo'minlar uchun ona bo'ladi holbuki haligi mo'min o'sha onamizdan yoshi katta bo'lsa ham farzanddek muomala qilishi kerak oysha onamiz aytdilarki payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam mani uyimga kiradigan navbat kunim edi deb hikoyasini boshladilar rasulimiz alayhissalotu vassalam onalarimizni uylariga adolat bilan navbat bilan kirardilar bugun hafsa onamizga kirsalar keyin oysha onamiz keyin ummu habiba onamiz keyin e, aytaylik maymuna onamiz moriya onamiz sofiya onamiz hammalariga shunaqa qilib navbatdan kirardilar endi bugun demak oysha onamizni navbatlari ekan oysha onamizni oldilari kirdi men aytmoqchi bo'lgan gap rasululloh sollallohu alayhi vasallamni odoblari payg'ambar alayhissalotu vassalamning ayoliga qilayotgan odobini qarang bugun oysha onamizni haqlari shu kecha oysha onamiz uchun bag'ishlanishi kerak shuning uchun rasulimiz o'tirib ey oysha dedilar bugun sani navbating bugun san bilan suhbatlashadigan sani ko'nglingni oladigan bir kunda o'tiribman maylimi men ibodat qilgim kelyapti ibodat qilsam kechqurun dedilar so'rashdi qarang azizlar rasulimiz alayhissalotu vassalam payg'ambar bo'lsalaru ayollaridan navofil ibodat qilishlik nafl ibodat qilishlikni u onamizni haqqiga xiyonat qilib qo'ymay deb turib so'rayaptilar shunda oysha onamiz javob beribdilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam men uchun dunyoda eng katta baxt siz bilan hamsuhbat bo'lishlik lekin undan ham kattaroq baxt sizni rohatda ko'rmoqlikdir agar siz shu ibodat bilan rohatlansangiz bemalol yo rasululloh ibodat qilsinlar deb aytdim dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam manga qulluq qilib ibodat qildilar shunda namoz o'qidilar namoz o'qiyotganlarida xuddi tegirmonda dorallashiga o'xshagan yig'i ovozi ko'ksagidan e-, eshitilib turardi dedilar yig'lab namoz o'qigan ekanlar shunda birinchi rakatni o'qiganlaricha ko'zlaridan oqqan yosh yuzlarini yo sajdagohlarini uyutib yuborgan edi bir qancha uzoq muddat o'qidi hazrati bilor roziyallohu anhu kelib izn so'rab mandan kirdilar deydi oysha onamiz kirganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'lab namoz o'qiyotguvdilar hayron bo'lib hazrati bilol ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz gunohdan ma'sum bo'lsangiz avvalinu keyingi gunohlardan ham alloh mag'firat qilgan bo'lsa u dunyodagi joyingiz ham aniq bo'lsa nega yig'layapsiz deb so'radilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo bilol nima men shukur qiluvchi banda bo'lishga haqqim yo'qmi dedilar mana shu narsa oyisha onamizni hayotida eng katta ta'sirlanganlarimdan bittasi debdi haqiqatda agar buni yaxshi mulohaza qilsak juda ta'sirlik birinchidan rasululloh alayhivasalomni odoblari ayolni haqqiga shu darajada e'tibor qilishliklari ikkinchidan shukur qilib sajdagohni uyutib oladigan darajada yig'labdi biz gunohkorlar tavba uchun endi qanaqa darajada yig'layapmiz mana buni bir mulohaza qilib qo'yish kerak tavba uchun shunaqa yig'lay olyapmizmikin kechqurun hech kimga bildirmasdan sajdagohni uyutib uyutib gunohim osmoni yerga to'lib ketdi deb qila olmayapmizku holbuki sarvari koinot alayhissalotu vassalam shukur uchun shunaqa yig'labdilar mana bu narsani oysha onamiz aytdilar demak azizlar ayollarni haqqida juda ham hushyor bo'lmoqlik kerak bir sahoba ayol payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga kelib eridan shikoyat qilmoqchi bo'lib oysha onamizga aytdilar meni erim rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari xulqiga umuman mani inkorligim yo'q dedilar kechalari qoim tahajjud o'qib uxlamasdan namoz o'qiydi kunduzi soim rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilarida mujohid doim yonlarida himoyasida xizmatlarida lekin oylab oylab menga parvo qilmaydi dedi ayol bu gapni oysha onamiz rasululloh alayhi vasallamga aytdilar shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haligi sahobani chaqirib bilginki dedilar hamma narsani hamma narsada haqqi bor dedi seni hattoki tanangni o'zingda haqqi bor dedi uxlashliging kerak demak ko'zingni uxlamoqlikka haqqi bor dam olishlikka a'zoyini haqqi bor deb hamma narsani gapirib eng oxirida esdan chiqarmaginki ey birodarim ayolingni ham senda haqqi bor dedilar bu gap yetarlik bo'ldi sahobaga mana bu narsa azizlar islom dinida hattoki insonlarni ijtimoiy hayotlariga ham alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam orqali bevosita aralashib chiroyli isloh qilib qo'yganidir mana shuning uchun o'sha taloq qilibyuborayotgan azizlarimizni bir oz tarbiya qilishlik kerak bo'lib qoldi endi albatta bu bitta to'yda bo'lmaydi ekan bir to'yda bunaqa to'la talov haqida gapirishlikdan o'zimiz ham uyalamiz qandaydir bir xursandchilik to'yda shunaqa gapdiki lekin gapirmay iloji ham yo'q yaxshisi buni oldini olishlik uchun turmushga qizimizni berishlikdan hech bo'lmaganda bir oy avval otinbega olib chiqib beraylik qizimni tarbiya qiling chunki qizlar ham taloq haqida ilm olish kerak nimaga desanglar ko'p biz taloqlarni mulohaza qilganimizda kuyov bola birorta shart qo'yib qo'ygan bo'lsa mana shu ishni qilsang taloqsan deb qo'ygan bo'lsa ham qilib qo'yyapti qizlar ko'chaga chiqsang yoki palon ishni qilsang yo mana uni kiysang shart qo'yadiganlar ko'p og'zi polvon hozir mana shu narsani aytdi ho'p bu shoshilib aytvordi bu yigit lekin qiz mulohaza qilib e to'xta bu hozir shu ishni qilsam endi taloq tushadi shu ishni qilmay demasdan qilib qo'yyapti shu ishni demak qiz bolamni ham taloq nima nikoh nima o'rgatish kerak ekan bir otimbiga bir maslahatchi onamizga olib chiqib qizimizga nasihat qiling erda haqqi nima ayolda haqqi nima nikoh taloq nima g'usul nima ertaga butun tirnog'iga suv o'tmaydigan qilib kiraskani surkab olgan bo'lsa lak qilib yoki boshqa narsalar bo'lsa undan suv o'tmasa g'usul g'usul bo'lmaydi bu qabohat mana bu narsalarni onalarimiz o'rgatsalar xotin oyilarimiz muallima onalarimiz o'rgatsalar kuyov to'rani esa bir masjidni domlasiga ustoziga olib borsakda mana shu bolam uylanmoqchi bir oy ichida uylanadi domla keling erni haqqi nima ayolni haqqi nima taloq nima nikoh nima g'usul nima o'rgatib qo'ying degan narsalarni qilsakkina buni chorasini topamiz ekan azizlar boshqa iloji yo'q bitta to'yda gapirgan gapimiz shu yerda qolib ketaveradi shuning uchun bu gapni gapirishimizdan maqsad shu narsalarni ko'pchilik bir birimizga yetkazib qo'yishligimiz yaxshiroq bir e'tibor qilishligimiz lozim bo'lib qoldi chunki agar shu ketish bo'lsa erta kech taloq masxaraga aylanib qoladi masxaraga aylanib qoladi yaqinda biz mahalla fuqarolar yig'inini raislari bilan e, uchrashuv e, qildik mahalla maslahatchilari otinoyilar bilan bir odam turib <clears throat> sizlar taloq bo'lganlarda agar o'zinglar yo'lini topolmasanglar ham toshkentga yuborasizlar ekan toshkentga yuborsanglar mabodo o'sha bir taloq ikki taloq bo'lsa ham toshkentda bir muncha jarimani qilib keyin nikohlashar ekan ha shunaqa qilib zulm qilish shartmi domla shu jarima qilmasdan shuni nikoh qilib qo'ysa bo'lmaydimi dedilar men haligi odamga qarab shu savolni mahallani oqsoqoli aytyaptimi dedim mukofot beraylikmi unga rahmat sizga birov qizini omonat qilib boqib qo'ysa arzimagan narsaga ollohni arshini larzaga keltirib olloh yomon ko'radigan narsani qilayotgani uchun mukofot ham beraylikmi yo'q yuboramiz toshkentga men aytyapman doim idoradagi xodimlarga ham aytaman o'zimga ham yo'lini topmang izlamang agar shu oddiy taloq bo'lsa ham toshkentga yuborishga qiynalsin jichi ozgina qarz havola qilsin biror narsasini sotsin uch to'rtta bolasini onasini birovga tegib ketaver deyishlikka jur'at etgan mard endi nomardlik qilmasin endi izlasin u yog'ini ham bunaqa narsaga rahm qilib bo'lmaydi shuning uchun ham hazrati umar roziyallohu anhu qattiq turganlar bu narsaga o'z davrlarida mana shunaqa ishlarni qilib biz o'zimizcha bir harakat qilayotgan bo'lyapmizu lekin juda qo'rqinchli dahshatli tomonlari ko'p ekan bu narsa ko'payib ketyapti ko'p bo'lib ketyapti keyin bu yerda mana kattalar oqsoqollar bizni bu shaharlarimiz hamma ahli ilm ko'p qora akalarimiz ko'p bunday emasu lekin baribir shu narsa chiqib qolyapti ayolini taloq qilsa o'sha zahoti haligi qizni moshinaga solib yuk taqa bilan olib borib qo'yilyapti kasofati uradi bu yerda turmasin deb holbuki bir taloq bo'lsa ham lekin aslida qanaqa taloq bo'lishligidan qat'iy nazar o'sha ayol iddani erini uyida o'tkazadi uch oy idda haqqi bor erida u ayolga bitta joy qilib beradi sharoitini yaratib beradi ayol o'ziga bezak beradi oro beradi ertaga agar bu nomard er uni qaytib olmasa boshqasiga erga tegib ketsin biz uni ko'chaga qo'yib qo'yishimiz mumkin emas islomda beva ayolni o'sha yerda o'zidan erga tegib ketishi kerak erini uyida iddani chiqarib erga tegib ketishi kerak islom shunaqa deydi biz nima qilamiz darrovda olib borib qo'yamiz yomon bo'ladi deb yo'q aslida iddani shu uyda agar bitta xona uy bo'lsa o'rtadan parda tortib bo'lsa ham iddani o'sha yerda o'tkazadi boqadi haligi erkak balog'atga yetmagan bolalari bo'lsa u katta bo'lguncha boqib turadi endi ta'minlaydi joy bilan u erni vazifasi mana shu narsalarni bilsa erkak kishi ham iqtisodiy tomondan qo'rqqanligidan ham ma'naviy tomondan qo'rqqanidan bu so'zlarni aytmaydi inshaalloh bu hammasi o'sha bilmagandan bilmasdan aytib qo'yishlikdan johillikdan shoshqaloqlikdan bo'layotgan narsadir azizlar shuning uchun men imkoniyatdan foydalanib aytyapmanki kelinglar buni birgalashib hammamiz bir hal qilaylik bizni andijon qanday bir go'zal bir qorilar shahri shuncha qorakalarimiz qancha ahli ilm qancha olimlar chiqqan diyor bu diyorda bunaqa narsani ko'payib ketishligiga biz yo'l qo'ymaymiz <coughs> yana bitta narsaki azizlar ikkinchi bir bu yerda turgan hamma erkaklarni balkim qalbini larzaga solayotgandir bitta meni emas ayollarimizni mardikor bozoriga chiqish bu ham paydo bo'lib qolibdi azizlar ayollar mardikor bozoriga chiqib boshqalar uylariga olib ketib oyna derazalarda arttiryapti kir yuvdiryapti va hokazo qilyapti endi uni bitta nomahram olib ketyapti nima qilyapti olloh biladi gumoni harom lekin nomahram bilan qo'shilib ketishligiga sabr qilib turgan erni vijdoniga tasanno aytamizmi yoki la'nat aytamizmi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdek zot bir kuni ketayotsalar bir sahoba ayol ikkita qo'lida paqirda suv ko'tarib ketayotgan ekan shunda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haligi ayolni ko'rib qarasa jussalari kichkinagina bir qizcha suv ko'tarib ketayotganini ko'rib rahmlari kelib oldilariga ke qizim suv meni ko'tarib olay dedilar haligi ayolni qo'lidan suvni oldi qarasa ayol judayam qattiq charchagan o'zini holini yo'qotgan rasululloh shundoq o'tirdilarda qizim mingashib olasanmi olib borib qo'yaymi dedi shunda haligi sahoba ayol ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam suvimni olib borib qo'ying lekin man sizga mingashmayman mani erim ancha g'ayrilik dedilar rashlik dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni sinov uchun balkim rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir narsalaridan orqasida hikmat bor tabassum qildilarda eringdan olloh rozi bo'lsin dedilar bu narsani haligi hikmatini qarangki o'sha suvni keyin olib borib qo'ygandan keyin rasululloh alayhi vasallam kelavdilar ayol aytib berdi shunaqa bo'ldi suv kela olib kelayotganimda rasululloh alayhi ko'tarib olib kelib qo'ydilar hatto mingashib olasanmi deyavdilar man sizni rashchi ekanligingizni aytdim deyavdilar sahoba rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan alloh rozi bo'lsin salovatu salomlar bo'lsin man juda hijolat bo'libmanku dedilar lekin haqiqatda mingashganingda baribir rashk qilgan bo'lardim dedilar shundan keyin suvga chiqarmay qo'ygan ekan oxirigacha dars bo'lgan ekan lekin mana bizlarda hozir mardikorga chiqarib qo'ysa mehnatga chiqarib qo'ysa og'ir og'ir yurishlarga bu juda bir qabohat juda ham qabohat eng yomon narsalarda o'sha ayol kishini ishtirok ettirishlik ayol kishi bo'lsa hozir shunaqa ekanki savdolarda boshqalarda bo'lsa ayol kishini tekshirmaydi yoki ayol kishiga qattiq gapirmaydi va hokazo deb butun o'sha jinoiy ishlarga ayol orqali yondashishlik bu narsa harom ayolni o'zini vazifasi bor qo'yaylik ayolni ayol uyimizda bolamizni tarbiyasi bilan shug'ullansin erini haqqiga duo qilsin yurti haqqiga duo qilsin ertaga yaxshi bir ona bo'lsinlar shuning uchun mana shunaqa ko'chalarda mardikor bozorlarda ayollarda yurayotganini ko'rsa tanbeh bersak ularni holidan boy badavlatlar xabar olib erilariga borib tanbeh berib butun mahalla bir bo'lib o'sha o'zimizni eski islomiy udumlar eski o'zimizni o'zbegona mardchiliklarimizni o'rtaga qo'ysak inshaalloh bu narsalar yo'qolib ketsa kerak deb umid qilib qolamiz endi mavzuyimizni boshqa bir tomonga ham burmoqchiman hozirgi mavzu albatta taloq nikoh mojarosiga bag'ishlangan edi yana bitta mojaro o'xtin o'xtin uchrab qolyapti uyimizga kelib odamlar idoraga ham kelyapti uyimizga ham kelib bolalar otadan otalar bolalardan shikoyat qilib qolyapti hozir ko'p jihatidan qandaydir bir holat bo'ldimi ota onani sal beqadr qilib qo'yishlik holatlari bo'lib qolyapti ota onalarni ranjitib qo'yishlik holati bo'lib qoldi qayerda olloh o'ziga ibodat qilishga buyurgan bo'lsa orqasidan ota onaga yaxshilik qilishlikni buyuriydi ota onaga yaxshilik qilish holbuki qur'oni karimda alloh taolo billah وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا mana oyat davomida imma yablug'anna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff agar deyapti alloh taolo azizlar bu gap ollohni gapi agar o'sha ota onangni ikkalasi yoki ikkilaridan birlari seni qoshingda yoshlar ulug'lanib katta bo'lib qolgan bo'lsa qarib qolsalar vala taqul lahuma uf ota onangni oldida qarib keksayib qolgan ota onangni oldida uf degan so'zni ishlatma deyapti alloh taolo tanharhuma ota onangga ovozingni ko'tarib o'shqirma va qullahuma karima va ularga yumshoq chiroyli yaxshi gaplardan gapirgin mana bu oyati karimaga e'tibor qilinsa oddiy ko'rinayotgan eng oddiy behurmatlikni nishonasi bo'lgan narsadan olloh qaytaryapti uncha kattalarini u yoqda tursin oddiygina ota onani oldida o'tirib qarib qartayib qolgan ota onani oldida uf deb qo'yishlikdan qaytaryapti uf deganda o'sha tafsirda mufassirlar ufni tagiga yozib qo'yibdiki atazajjaru deb qo'yibdi ufni tarjima qilib arabdan arab tiliga tarjima qilishib mufassirlar atavajjaru degani bezor bo'ldim degan ma'no bor debdi uf deganda ichida bezor bo'ldim ota ona qarang yana qur'onda aytyaptiki ular keksayib qarib qolganda chunki keksayib qarib qolganda xuddi yaramas kerak emas odamga o'xshab qolganga turib uf desa bezor bo'ldim qachon o'larkin a degan ma'no chiqib qolarkan ulamolar aytibdiki mana shu uf deyishlikni uchta o'rinda aytishlikdan qaytarilib uchta o'rinda uf deyishlikdan qaytarib birinchisi aytibdiki hech qanaqa narsa bo'lmasu lekin ota onangiz kuchdan qolib belidan quvvati ketib ko'zidan nuri ketib o'zi shu belidan quvvati ham ko'zini nuri ham shu bola chaqa uchun ketgan shunga sarflab hamma yo'g'i bo'lganidan keyin farzandlarni qo'liga qarab bo'lar ekan ular olib kelsa non yeydi ekan olib kelmasa yemaydi ekan sabr qilib o'tirar ekanlar shunda agar farzand ota onani oldida uf deyuborsa ota ona diqqat bo'lib qolar ekan aytar ekanki bolam bechora o'zi zo'rg'a topib kelib shu meni ham boqib qiynalib qoldi shekilli o'zi o'zi belimdan quvvat ketdi ko'zimdan nur ketdi endi yo rabbiy meni tezroq o'ldirsang bo'larkan deb qolarkan yoki bo'lmasa aytibdilarki ikkinchi o'rinda uf deyishlik ular qariganda tashqariga chiqolmay qolishlik ehtimollari uyda hojat qilib tahorat qilib qolish ehtimollari bor mana shunaqa holatlar bo'lib qolganda buni e'tiborga olmasdan shunchaki uf devorsa ham ota ona aytarkanki e mana shu uydagi hojatimga bolim uf dedida eng tashqariga chiqqani qariman shuning uchun olloh men o'limga roziman endi meni o'g'lim uf dedi qizim uf dedi mani o'ldirib qo'ya qol deb qolarkan yana uchinchi o'rinda ulamolar aytibdiki qariganda ota ona ko'p gapiradigan bo'lib qolar ekan bitta gapni yana gapiraveradigan qaytaraveradigan gapirgan gapini esdan chiqarib qo'yadigan parishon xotir bo'lib qolar ekan shunaqa paytda uf desa ota ona uni meni so'zimni malol olyapti gapimni malol olyapti deb yana yomonlikni niyat qilib qolar ekan shuning uchun olloh aytyaptiki uffin uf degan so'zni hech qachon ishlatmagin va ota onangga deyapti olloh ovozingni ko'tarib gapirmagin ularga eng yaxshi so'zlarni ishlatgin otajonim qiblagohim onajonim davlatim bori butun deb hamma yaxshi so'zlarni ularga ishlatgin deyapti bir odam qari o'zi qarib qolgan onasini qoshida onasi turib ona qari xizmatiga boshqa odam yo'q hajga bormoqchi bo'libdi bu hikoyalar ko'p buni necha xillarini eshitganmiz yana bir takror bo'lsin uchun aytyapman hajga bormoqchi bo'lib yo'lda ketib bir masjidga kirganda bir shayx odam imom o'zi ham shayx ham imom ekanlar to'n tikib yamab o'tirgan ekan uni imomligini ham shayxligini ham bilmasdan haligi odam kirib o'sha joyda namoz o'qib ibodat qilib bo'lgandan keyin domla odam haligi odamga qarab savol beribdi safar muborak qayerga ketyapsiz taqsir hajga ketyapman ey olloh sizni safaringizni bexatar qilsin oilada kim bor uyingizda kim bor ota onangiz bormi desalar yo'q otam olamdan o'tib ketgan uyda onam bor onangizga kim qarab qoldi yo onamga hech kim qaragani yo'q qarilaru lekin o'zi onam ham ko'nib bo'lmadi meni borishimga lekin haj qilgim keldi ha uyda onangizga qaragani hech kim yo'q boshqa yo'q siz hajga ketyapsizmi sizga bir taklif aytaman siz uyingizga qaytib keting bir kun xolis onangizga xizmat qiling va meni oldimga qaytib keling men ellik marta haj qilgan odamman ellik marta haj qilgan savobim bilan bir kun onangizga qilgan xizmatini almashtiraman deb bu bir rivoyat aslida azizlar lekin buni tagida katta hikmat bor onani otani shunaqa bir hurmati ehtiromi islomda baland bo'lganligi uchun bu voqeotlar kelib chiqqan aslida haj bu bu yerdagi hajlar ikkinchi uchinchi haj haqida gap ketadi farz farz o'z o'rnida lekin onani dod degizdirib qo'yishlik holatlari hozir bo'lmayaptimikan otani ranjitib qo'yishlik ota ona buni qur'onda aytyapti ularga eng yaxshi so'zlarni gapir eng shirin so'zlarni gapir ularni xizmatini qil ularni duosini ol payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga bir sahoba chiqib qarang bittagina sahobani yordamiga muhtoj ana mahalda bitta yordamchiga muhtoj payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldilariga chiqib ubayuka ya rasululloh ya rasululloh siz bilan bayat qilaman dedi sizga bayat qilaman siz bilan birga jihod qilishlikka siz bilan birga hijrat qilishlikka hamma narsani qilishlikka bayat qilaman dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ota onang bormi dedilar ikkalasi ham bormi dedilar deyodilar e, ota onang bormi bittasimi ikkitasimi deyodi ha borlar onam borlar bu joyga chiqib kelayotganimda lekin onam yig'lab qoldilar dedi shunda rasulimiz qo'llarini qaytarib oldilar irja ila ummik dedilar onangni oldiga qaytib bor dedi qanday yig'latgan bo'lsang shunday kuldir borib dedi qanday xafa qilgan bo'lsang shunday qilib xursand qil dedilar menga onasini yig'latib qo'yib bay'at qiladigan sahobani keragi yo'q dedi sahih hadis bu azizlar onani otani duosi qayog'ida yo'q boshqa xizmatlar qayog'ida endi bu narsani ota onani qadriga yetishlik uchun o'zi ota ona bo'lganda ota onani yo'qotib qo'yganda bilarkan inson man so'zimni oxirida bitta hadisda aytaman payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni abu bakr siddiqdan rivoyat bo'lgan bu hadisda abu bakr aytadilarki roziyallohu anhu vajattu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bakiya men bir kuni deydilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yig'lab turgan holatda ko'rib qoldim hayratlanib so'radim ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam limada tabki nega yig'layaptilar qiyoma qiyomatni xabari keldimi dedim shunda rasululloh alayhi vasallam ya abu bakr qiyomat xabari kelgan yo'q men alloh taolodan uzoq mahaldan beri bir narsani qilmoqlikka ijozat so'ramoqchi bo'lib yurgan edim bugun ijozat so'radim olloh shunga ruxsat berdi shu ishni qilib orqasidan xursandchilikdan yig'layapman dedi shunda abu bakr siddiq so'radilar u narsa nima edi ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzoq siz izdirobga solgan so'ng uni qilib xursand qilgan amal nima edi degan edi rasululloh alayhivasallam aytdilarki uzoq yillardan beri onamni qabrini ziyorat qilishlikka ruxsat so'ramoqchi bo'lib yurardim dedilar ma'lumki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni onalari o'zlari besh olti yoshligida o'tib ketgan edilar ollohdan so'radim olloh ijozat berdi men onamni qabrini ziyorat qilib keldim shunga yig'layapman abu bakr dedilar onani qabrini ziyorat qilib shunaqa xursand bo'lib yig'layapti ekan azizlar tirik turgan onamizni oyog'ini ko'zimizga surkashimiz kerak mana bu hadisda ham katta hikmat bor birinchidan hatto payg'ambar alayhissalotu vassalamdek zot qilishligi durust deb o'ylab turgan narsani ham ollohni ruxsatisiz qilmadilar borib ziyorat qilib qo'yishlik nima edi shuni ham ollohni ruxsati bilan qildilar bizga ruxsat olib berdilar demak o'sha qabr ziyorat qilishlik ikkinchisi shu ishni qilganligi uchun yig'ladilar xursandchilikdan men o'zimga ham bu savolni beraman boshqalarga ham beraman iloyim ota onasi borlarni umri uzoq bo'lsin ota onasi o'tib ketganlar o'zlariga bir savol berib qo'ysinlarchi rasulimiz yig'lab ijozat olgan ishni oxirgi marta qachon qildi ekan qachon onani qabrini ziyorat qildik bir savol beraylik berib yig'laymiz ishimiz ko'p tashvishimiz ko'p yillab yillab chiqmaymiz oldiga qabr boshiga yillab chiqmaymiz azizlar bu haqiqat buni yashirishimizga hojat yo'q qachon mahallamizdan bittasini tobutini ko'tarib chiqqanda ziyorat qilib qo'yamiz to'g'ri ba'zilar bor tez tez boradigan yo uyda tez tez yoxlab duo qilib turadigan bu holatlar bor lekin bundan ham dahshatlisi tirik onani tirik otani uzoq uzoq ziyorat qiladiganlar bor bir otaxonimiz menga judayam muxlis otamiz bor u kishi otalarni men nihoyatda farzandlariga mehribonligini aytaman hozir shu gap bilan menga kelib aytdiki gaplashib o'tirib u kishini o'g'illarini ham bilaman o'g'illari ham juda biz bilan qadrdon taqsir o'g'li lekin uzoqroq joyda turadi toshkentda o'sha uzoq tomonlarda taqsir o'g'lingiz kelib ko'rishib gaplashib turibsizmi desam ha ha ko'rishib turibmiz yaxshilar kelib turibdilar jaholimdan xabar olib boshqa qilib turibdi dedi lekin ko'zida yosh ko'rinyapti men sezdim bir bo'lganda o'g'lini ko'rib qolib ko'rishib oqsoqoldan otadan xabar olib turibsizmi g'animat bo'lib qoldi taqsir duolarini olib turing bordingizmi desam ha bordim ko'rishib turibmiz qachon oxirgi marta ko'rishdik desam bir olti oy bo'ldi deydi man aytdim ey otangizni ko'zida yosh ko'rdim men otangiz shunaqa odam ekanki siz bilan kecha ko'rishdim deb turibdiya dedim uyatmaysizmi olti oy har qanaqa ishingiz bo'lganda bir soat vaqt ajrating ota uchun borib g'animat ular bir so'zini olib bir duosini ertaga tilloga ham topolmaysiz juda hayratlanib ketdim endi bunaqalarni qancha aytishimiz mumkin shuning uchun endi hozir men mana bu er xotinni urushdan keyin bu gapni aytayotganim bu ham o'sha xalqni ichida yurganligim uchun ko'rib turib bilib turib ota onani xafa qilib qo'yayotganlar onani yig'latib qo'yayotganlar deb ko'rib turib aytyapmanki demak bu gapni ham aytish kerak chunki men bu gaplarni azizlar marosimlarda aytayotgan gapimni o'z o'zimdan gapirmayman doim menga kimdir aytadi yoshi ulug' otaxonlarimiz men tumanlarda jumani o'qiyman boshqa qilaman domla marosimda yuribsiz mana bu narsaga ahamiyat berib qo'ying mana bu narsani gapirib qo'ying deganlariga asoslanib men gapiraman demak shu narsa eng muammoli narsa ekan shu kasalimiz shuni davosini qilaylik deb shuning uchun ota onasini qadrlab turgan azizlarimizni farzandlari qadrlasin ilohim uyimizdagi hayot bo'lib turganlarni alloh davlatimizni yanada ziyoda qilib umrlarini uzoq qilsin o'tganlarimizni alloh rahmatiga olsin keling azizlar qo'limizni duoga ochaylik allohim birinchi navbatda oilalarimizni ittifoq qilgin yigit va qizlarimizni bir birlariga ulfat muhabbat qilgin yo rabbiy ayollarimizga sabr bergin qanoat bergin chidamlik qilgin erkaklarimizga g'ayrat bergin shijoat bergin ayollarimizni ta'minlab qo'yishligimizga o'zing bizga nusrat bergin yo rabbiy halol rizq bergin oilani boshqarish qiyin erkaklik vazifasini ado qilishligimiz qiyin san nusrat bermasang bu ishni qilolmaymiz yo rabbiy nusratingga yordamingga muhtojmiz yordam bergin yo rabbiy o'zing halol rizq ato qilgin uyda ota onamiz bor azizlarimizni ota onalarini duogo'ylarini salomat qilgin mo'min kishining soqoli sochi o'zingni nuring bilan oqararkan ekan allohni nuri tushgan oqsoqol otalarimizni soqollarini ko'zlariga surkab duolarni oladigan farzandlardan serob qilgin yo robbiy o'tib ketganlarini rahmatingga olgin qabrlarini munavvar qilgin bugungi kelgan kelinimiz bilan kuyov to'ramizni bir biriga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bilan oyisha onamizni orasidagi muhabbatni nasib qilgin yo robbiy اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله